van die tent van ontmoeting bly in die bevel van die Heere uitvoer, anders zal jullie sterven. Dit is die bevel wat ik van die Heere ontvang het. Aaron en sy seens het toe alles wat die Heere dier Mooses beveel het, gedoen.